Došli smo do šestog hadisa u kome autor kaže, a ne bi horirete radijallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala, من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في ساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر Od Ebu Horeire se prenosi da je poslanik, sam rekao, ko se petkom okupa, potom ode u prvom času, u prvom sahatu, kao da je prinio žrtvu deve. Ako ode u drugom, kao da je prinio žrtvu krave. Ako ode u trećem, kao da je prinio žrtvu rogata ovna. Ako ode u četvrtom satu, kao da je prinio žrtvu kokoši. Ako ode u petom, kao da je prinio žrtvu jajeta. Pa kada izađe imam, dođu meleki da slušaju opomenu zikr. Ovaj hadis Ebu Horeire je veliki hadis, a svi hadisi poslanika sa su veliki, iako bili koncizni i kratki po svome sadržaju, oni su po svome značenju i porukama koje nose veliki. I zato ne mogu presušiti nikad riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame, i da čovjek živi životom Nuh selam i da živi do kijametskog dana ima šta pričati o riječima poslanika s.a.v. i ne može se pričati nikada. I kada bi se napisala posebna djela, kako kaže Ibn Lepkin o ome hadisu, ne bi bilo pogrešno. Da se napiše posebno djelo o ome hadisu, ne bi to bilo šta? Ne bi bilo pogrešno i imalo bi dovoljno materije da se o njemu piše. Ali mi ćemo po našem običaju skratiti i skratiti i skratiti nekoliko puta skratiti da spomenemo samo ono što je najbitnije znači iz hadisa za nas što nam može koristiti. U ome hadisu je poticaj na kupanje petkom i o tome smo govorili u drugom hadisu. Ako sjećate u drugom hadisu, hadis Abdullah ibn Omara u kome se kaže men džaje minkumul džumuate fel tesil ko dođe na džumu neka se okupa, tada smo govorili o razdjelženju među lemom, da li je kupanje šta? Vađib ili je sunnet? I sjećate se predaje Omara i Osmana. Sjećate li se? Nako. Nemojte mi diplomatski odgovora. Sjećate se ili se ne sjećate? Dobro. Sjećamo se, dobro je. Red, Abdija vas je spasio. Abdija je odgovorio u ime džemata. Sjećamo se. Sjećate se, aha, dobro. Znači, mi smo spominjali predaje koje govore, jer predaje ukazuju da je kupanje šta? vađiva. Druge ukazuju da je kupanje sunnet. Recimo, ko dođe, ko se petkom a, ovaj <coughs> abdesti, dobro je djelo učinio. A ko se okupa, bolje je ili lijepo je postupio. Pa to ukazuje da kupanje šta? Nije vađib. A imamo ovdje hadis u kome se kaže men džaje minkumul džumu atefel jaktesil. Kod vas dođe petkom, neka se okupa. I sjećate se hadisa u kome, sjećate li se tumačenja hanefijskih učenjaka neki koji kažu kada smo tumačili riječi Allaha zaođel, a, a, fe ida vođebet džunubuha fekulu minha, a kada padne njen bok, pa smo kazali da vođebe u ajetu, imamo, imamo hadisu, kome se kaže kupanje petkom vađib svakom punoljetnom muslimanu. Ili tako je došlo vađib. Gaslu jeumel džumuati vađibun ala kulli muhtarim. Hadis kod Buharije. Dobro, šta znači ovdje vađib? Neki učenjaci kažu vađib znači da nije obaveza. Koliko pa mi znamo da je vađib obaveza, nije obaveza. Pa onda dokazuju to ajetom u kome kaže se pa kada padne ko? Deva. Kada je zakolješ, devu kada kolješ, kako spominje u Kur'anu, savaf. Savaf znači zavežeš joj jednu nogu u koljenu i na jednoj prvoj stoji. I onda je prekolješ, da te ne bi mogla udariti drugom nogom pred njom. I onda ona padne šta na, kada krv iscuri, ona padne na bok. E kada padne, to je fejda ođebet džunubuha, kada se njen kraj spusti, padne. Ova ulema kaže, znači kada padne sa tebe, šta? Kupanje, znači spada obaveza čega? pa smo o tome govorili, znači, ali Allah argumenti su da čovjek ne treba ostaviti kupanje, u svakom slučaju nećemo sračiti ono što smo, jeli, govorili. Dakle, hadis ukazuje na šta na ovaj, odliku kupanja, znači, petkom, jeli, a, i u hadisu Ibn Omara je došlo, kaže se, men džaje minkumul ate felijam tesil. Ko od vas dođe petkom na džumu. A ovaj hadis je ovdje, nije spomnio, znači dolazak nije to ograničio, nego općenito znači da se okupa čovjek i da porani na, i da porani na džumu. I nije napravio ovaj hadis razliku između muškarca i žene, između dječaka i djevojčice, nego svako ko dolazi na džumu šta da se okupa, jer su i badeti ispravni od koga? od, od, od male djece, jel tako? Znate da je došla žena poslaniku, sa osrami, digla dijete, kaže, Allahom poslaniče, kaže, ima li ovaj hađ? Kaže, ima hađa, tebi je nagrada. Pa ispravno malo djeta znači taj ibad. Pohvalno mu je da se, jeli, da se okupa. Iako je kupanje petkom posebno potvrđeno za punoljetne koga? Muškarce. Za punoljetne muškarce je posebno znači potvrđeno znači kupanje, kupanje petkom. To je jedno mišljenje. Drugo je mišljenje da je sunnet a, onome ko je obavezan da dođe na džumu. Znači, ako bi žena došla da klanja šta? Džum. Ili putnik dođe, nije dužan da se šta? Jer on u osnovi nije dužan šta da klanja? Džumu. Jer putnik nije dužan da klanja tako. Ima hadis o čemu? Da putnik ne treba klanjati šta? Putnik, rob, žena, iako je hadis daiv. Hadis je daif. Ali ulema složna. Ulema je složna da putnik ne šta? Džume. Pa šta je jači sad dokaz? Hadis ili konsensus? Konsensus znači ulema je jači dokaz od čega? Od hadisa. Molim? Jači je konsensus, jest. Jer to je jednoglasni mišljenje, jednoglasno mišljenje umet, Hadis može biti slabo. Hadis može biti da se protumači metaforički, da se odnosi na to. Može biti dokinut, jel tako? A kada ulema se na nešćevu složi, to je završeno. To je znači dokaz koji je kategorički. jest Dobro. Imamo mišljenje isto da je, ob, da je sunnet svakome ko dolazi, kao što je kupanje, ili recimo na Bajram, svakome ko dolazi pohvalno. Neki učenjaci kažu kupanje je petkom propisano zato što će čovjek obarati pogled. Kad iziđe napolje, obarat će šta? Pogled. Kažu, kada se okupa, to to smiri njegovo tijelo i izlazi napolje, onda će oboriti pogled. Ovaj, I to dokazuju hadisom u kome se kaže ko iziđe petkom na džumu i okupa se gusulom od dženabeta. Jel redu? Ko iziđe petkom na džumu i okupa se gusulom kako se, jeli, od dženabeta. Pa kažu na takav način to će mu biti šta? Za njegovo srce i za njegove oči smirenije znači da iziđe na ulicu. Ali ovo je dokazivanje slabo. Kako rekao imam Neovi i drugi, jer cilja se ovdje guslovo dženabeta kako? Da svojstva kupanja petkom bivaju kao svojstva kupanja od čega? Od dženabeta. Nikako se ne, pis, misli znači da se kupa kupanjem koje je obavezno bilo da je nakon intimnog kontakta ili da je nakon polucije u snu i slično tome. Nego se misli da svojstva kupanja odgovaraju čemu? Pa kako se čovjek kupa od dženabeta, tako se kupa i petkom, znači kada krene na, na Znači, na isti način se jesti. Došao je hadis koji, e, koji podupire ovo što smo kazali. Ima jedan rivajec, znači ima jedno predanje koje bileže Budavod drugi, u kome kaže poslanik sa men gasele uagtesele ko se opere i okupa petkom. A pa opere se i okupa. Kako opere se i okupa? U lema ima po ome hadisu nekoliko tumačenja različiti, mi ćemo spomenuti samo ono što je najjače ovdje, ako Bog da, a to je da opere se misli opere glavu i okupa se opere ostatak čovjekovog tijela. Da opere šta? Glavu i okupa se. I onda dođe, ima za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. To je nagrada, znači, onome ko to uči. Ovdje se kaže men raha, men raha ar u arapskom jeziku je a, pješačenje poslije podne. Dobro, pazite sad. Pješačenje poslije podne. U osnovi, u arapskom jeziku, riječ raha je postavljena za pješačenje poslije podne. Iako su neki učenjaci se opirali tome, pa kažu ovdje se cilja ko ode u džamiju. Jer ako bilo ko ode poslije podne, ne može stići šta oni pet čega? sahata o kojima govorimo. Ne može stići pet sahata. Odakle mu pet sahata posle podne? Ti pet sahata posle podne, kad se klanja šta? Džuma posle čega? Posle podne, jel? Namaz. Pa se misli ko ode početkom dana. Jer može ovo a, ar gudu, može se koristiti, znači, kao što sam spomenuti u ajetu, kad dođemo do njega, Može se koristiti za hodanje i početkom dana i krajem dana. Braćo, ovo je jako bitno koliko arapski jezik zasjeca u šerijatske nauke. Jer razumijevanje ponekad šerijatskih dokaza ovisi o čemu? O poznavanju arapskog jezika i pravilima arapskog jezika i razumijevanju arapskog jezika. Pa zato islamski učenjaci jako puno znači govore e, šta, šta jezičko to značenje znači ovaj može značiti. Pa se misli ko ode na početku dana. Uzvišen je Allah te barake kaže: "Oli Sulejmane riha i mi smo dali Sulejmanu, ali i salam, vjetar, guduvuha šahrun, varavahuha šahr. Nosio ga je taj vjetar, a ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a na večer je prevaljivao rastojanje od mjesec dana. Imam Es-Seale bi u svome tefsiru navodi od nekih mu fesira da su ovaj ajet tumačili tako što kažu a, išao bi Suleman a.s. od ujutro do podne rastojanje koliko ljudi putuju koliko mjesec. A od podne do navečega taj isti vjetar nosi koliko ljudi putuju šta? Mjesec. Pa on pređe od, od sabaha do akšama onoliko koliko su ljudi prelazili dva mjeseca hoda. Koliko su ljudi prelazili šta? Dva mjeseca hoda. Kaže Imam El-Hatabi da se ovdje cilja odlazak na džumu i da se porani znači na džumu, jer ako kažemo da je to hodanje poslije šta? Zevala, poslije nastupa podne, onda ne može čovjek ispuniti šta? Pet sati. Znajući, braćo, da je ovdje neka ulema kazala na osnovu ovoga jezičkog značenja, kažu ovdje rawah, taj odlazak, ko men raha, kažu to su stepe, to je simbolika za stepene ljudi i njihove deređe nakon nastupa vremena. Iako je to tumačenje slabo hadisa. Ispravno je tumačenje da se odlazi šta? Što ranije znači na, na I ispravno je da je taj prvi sahat poslije zore. Odmah posle zore. Doklanjaš saba, znači gdje si tu ostaneš. Ili odeš kući, okupaš se, stuširaš se pa dođeš posle zore u tom prvom sahabu. Jer recimo danas u Egiptu ko hoće da sluša um, hutbe, ne znam, Muhameda Hassana, ili Ebu Isaka al ili nekoga od šehova, poznati, on mora, znači moraš doći prije sabaha na toliko da sjedneš, da uđeš u džamiju samo. I onda do podne sjediš, čekaš hutbe, ako ćeš da čuješ hutbu. Zato što hutbu klanja po 10, po tri hiljada ljudi po ulicama, sve je zakrčeno koliko se vidi. Jel tako? A onda šejh kad izlazi, ovaj, ovaj, kakav crni kamen. oko crnog kamena nije gužva kao oko njega. Kada, kada izlaze na polje. To je, znači, da bi se pomirili, znači značenje hadisa, kažemo da je to odlazak, ovaj raha, znači odlazak u prvom vremenu, znači dana. Mi imamo hadis <clears throat> koji podržava ovo značenje, u kome se kaže petak ima 12 sati. Petak ima koliko? 12 sati. Pa podijeli ti 12 sati, znači na vrijeme i šta je period. Da ne bi se da je sahat 60 minuta. Ne mora uvijek biti 60 minuta. Nego se podijeli, znači, i onda se dobije, znači, to vrijeme, koliki je, jel, taj razmak. I učinio je ovdje petak cijeli dan u 12 sati. A nije učinio da imamo 5 sati odakle. Posle zavala, To je, znači, to je nemoguće i to je neispravno. Ovaj hadis bilježe Budavud da petak ima 12 sati i on je ispravan po muslimovim kriterijama, tako kaže imam Hakim i tako su ga podržali imam Ibn Mulekin i Ibn Hađaru Laskalani je spomenuo ocjenu Hakima i podržao ga znači u tome. Neki učenjaci šafijski, kao imam Al-Mawardi u svom djelu Al-Hawil Kebir, kaže da je to, da je prvo vrijeme nakon izlaska sunca. <coughs> dakle, ovaj sahat, recimo prvi sahat, on, taj prvi sahat, on ima svoje prvo i šta? Zadnje vrijeme. Kada se, kada se čime sa? Drugim sahatom. Ko dođe u prvo vrijeme? U prvom sahatu. I ko dođe u zadnje vrijeme? U prvom sahatu. Je li nagrada ista? Nije. Nije ista. Ne može biti ista nagrada. Oni su obodvojica došli šta u prvom sahatu, ali se razlikuju. Kao recimo što se džemat razlikuje. Džemat su trojica, jesu li džemat? Peterica, jesu desterica, a je li hiljada džemat? Koji je džemat bolji? Što je veći, kaže poslanik u hadisu, namaz dvojice je bolje od četverice. Namaz četverice je bolje od dvojice, namaz osmerice od četverice. I što je je više, veća je šta? Na, tako je rekao poslanik sallallahu alejhi Jest. Znači, i ovo se ovdje razlikuje. Oni su došli, oni imaju jedan i drugu nagradu čega? Deve. Ali nisu sve deve iste, je tako? Nisu sve deve iste. I deve se razlikuju, jeste. Pa tako se razlikuje njihova nagrada, tako se razlikuje njihova nagrada, ili onaj koji je došao u srednjem, došao u pola sedam. Jedan u šest došao, jedan u pola sedam, jedan u 59. 6.59, jel u redu? Nisu im iste, sve, braćo, uzvišeni Allah nikome ne čini nepravdu. Svako ima, znači, nagradu, shodno trudu i ne mogu nikako dvojica biti šta? O, dvojica klanjaju na desnoj strani u sap ali jedan došao 15 minuta ranije. Ne može nagrada biti ista nikako. Ne može biti ista. Ili je sjedio između dva namaza i čekao namaza i ostao na tom mjestu i da klanja, ne može nagrada biti ista. Za od onoga koji je otišao, je tako? Sjedio u trgovini, pio kahvu, čaj, pa potom došao i klanjao. On ima nagradu desne strane, ali nema nagradu kao onaj koji je sjedio ovdje šta i učio Kur'an ili zikrio i slišao tome, jer se u trgovini manje zikri. Kaže Imam El Gazali u svome dijelu Ehjaul Din, da je prvo vrijeme poslije sabaha, o, poslije nastupa zore, do izlaska sunca. Drugo od izlaska sunca dok sunce ne oskoči, znači, a, jeli, nakon toga. Treći je kada nastupi vrijeme duha namaza. Četvrti i peti je poslije duha namaza do podne. Tako je to podijelio. I kaže vam Gazalija, nema odlike onaj ko dođe poslije podne. Ovo je jako bitno. Kaže se, fejda Haređel imam hadaretil melaike, jeste mi one zikr. Pa kada imam iziđe, meleki zatvaraju suhofe, više te ne piše, gotovo je. I slušaju zikr. Slušaju šta? Zikr, opomenu. Pa je bitno znači da čovjek uđe u džamiju prije Fendije. Protivno neće biti znači ubilježeno suhofe. U ome hadisu je pohvala čovjeka da ide što ranije znači u džamiju pitkom i to je stav većine islamskih učenjaka. Kažu da je pohvalno da čovjek izlazi u prvom, znači vremenu, da ide u džamiju. U ovome hadisu nije spomenut šesti sahat. Šesti sahat nije spomenut. Nego je spomenut koliko? Pet sati je spomenut. Došlo je kod Nesaije da se kaže poslije ovce se spominje patka. Kao poslije ovce patka, a poslije patke kokoš, a poslije kokoš šta? Jaje. Pa imamo patku između čega? Ovce i, i kokoši. A imamo u drugoj verziji da je poslanik sam sam rekao poslije, poslije kokoši je spomenuo vrapca. Poslije kokoši vrapca, a potom jaje. Pa bi tako hadis imao šest sati. I ovaj hadis su, ovi lanci su ispravni, ali imam neovi kaže da su iznimni. Da su šta? Lanci su ispravni, ali hadis šta? Metna hadisa je izniman. Kažu to nisu vjerodostojne zbirke poput Buhari i muslima spomenule. Pa kažu da je hadis, znači da je hadis izniman. E, pa je odlika do, znači do zevala, do nastupa podnijenskog vremena, jer nakon toga je šta? Ezan i onda je zabranjeno kasniti. Jer ta čovjek može samo imati grijeh ako namjerno kasniti. Ti si do podne slobodan, kad hoćeš doći, budu, ne, sehnan. kad imaš mogućnost dođi. Ali poslije podne ti je, nakon ezana, da kasniš na džumu, jer slušanje džume je šta? Vađi Hutbe, jel? A je namaza svakako, onda ako zakasniš, onda to biva, znači, haram i zabranjeno. I mnogo ljudi, braćo, eh, ima hadis kome kaže ko tri džume ne bude klanjao, Allah će mu zapeče srce i on klanja dvije propusti pa jednu klanja. Ne da treću nikako da ga uhvati. Da mu ne bi srce, to je pogrešno. Ne smiješ propustiti jedne džume. Za tri džume se navodi posebna kazna. A to ne znači da je jednu dozvoljeno propustiti. Nego čovjek je dužan da klanja, znači ako nije putnik, da klanja sve džume. Dobro. Jednoj osobi nije sunnet da požuri u džamiju u ovi prvi šest sati. Koja je to osoba? Ma jedna vrsta ljudi, njima nije sunnet da požure u džamiju. Nego će doći u zadnjem vaktu. Sahib uzoru. Pa nije svak uzeo dođe i otići promijenit će abdest. Imam. Efendija. Da te biti Efendija. Efendija nije dužan jer Efendija izlazi na, na mimber kada? Neposredno prije ezana. On izlazi znači na mimber. I nije dužan, znači jer ovdje se kaže u hadisu, pa kada iziđe imam, dolaze meleki i slušaju šta? Opomenu, tako, slušaju zikr. Iako je Ibnu rekao, kaže ovo dokazivanje je slabo. Kaže, postoji mogućnost da imam dođe i da sjedi i da iziđe sa mjesta na kome sjedi. Ne mora da iziđe šta? Iz svoje kuće. Iako od poslanika sam sam nije potvrđeno da je žurio, ovaj, požurio, jeli, na hutpu prije, znači, vremena. Pa je ovdje, znači, inne ekremekum inda Allahi Najbolji od vas oni koji su najbogobojazni. Pa je dolazak taj ran u džamiju i požuriti je dokaz, znači, bogobojaznosti čovjeku. Iako tempo života, naravno u ovakvim sredinama, ne dozvoljava čovjeku to, ali ako čovjek ima mogućnost da dođe po sahata, ranije sahat vremena, to je hajdi bereket i šalak da, ima za to nagradu najbolje ako može doći pješice. Znači da ne dolazi ovaj autom pješice će veću nagradu. Potom kaže kao da je zaklao rogata ovna. <clears throat> rogatovan zato što rogatovan to mu daje šta? Lijepo, to je ukras. Ako lijepi rogovi, jel tako? Oni umotani, to je ukras za koga? Za ovna. Kao što je za čovjeka ukras brada. Brada je ukras insana. Zato je Aisha radijallahu ta'ala govorila na muškarca. Kaže, Subhanal ladhi zajjena riđale biliha. Kaže, slavljen neka onaj koji je ukrasio muškarce sa bradom. Tako se ona zaklinjala. I tako je onoga koji je ukrasio muškarce šta? Sa bradom. I bolji je rogatovan za, za uh, bolji je rogatovan od onoga koji to nije. Iako je došlo kod Ibnu Huzeime, je došla predaja u kojoj se kaže <clears throat> ovca umjesto rogata ovna. Spomenuta je šta? Ovca. A spomenuta je ptica umjesto koga? Umjesto kokoši. To je od ravija, znači kako su prenosili hadis, ovaj prenosili hadis u, u čemu? U značenje. Prenosi hadisu značenje. Dobro. U ome hadisu je dokaz da je da su deve bolje od krava za kurban. Jer su deve spomenute šta na prvom, na prvom mjestu. I islamski učinjaci su složni, bez razilaženja, da su deve bolje od krava za hedi, na hađu. Da je bolje zaklati devu od krave, a da je krava bolja od čega? Od ovce. A da je ovca bolja od koze. To lema je znači po tom pitanju složna. Ali se razilaze kada je u pitanju kurban. Ono je tamo hedi. Jel u redu? Ono je tamo hedi za hađ. Govorimo o kurbanu koga kolje čovjek koji je u mjestu boravka ili je na hađu, ali kolje šta? Kurban. Hedi svakako mora klati. To mu je obaveza ako je mu temetija ili karin, kod džumhura u leme većine mora klati. Šta? Tamo hedi kurban, to je hađski kurban. Mi govorimo o kurbanu, o ovome našem. Da li je, bolji, da li je tu bolja deva ili je bolja šta? Krava ili je bolja ovca? Pa imam Šafija, Jebu Hanife i većina učenjaka kažu da su najbolje deve, potom krave, potom ovce. Isto kao pri čemu? Pri na hađu. Dok ima mali kaže ne, najbolje su ovce, potom krave, potom deve. Iako neki malikijski učenjaci nisu ovo prihvatili, ali ovo je stavi mama Malika. Zašto? Kažu poslanik sallallahu alaihi wasallam je zaklao dva rogata ovome. Klao je poslanik sallallahu alaihi I kažu meso ovce je ukusnije od mesa čega? Meso deve je ovaj, teško. I nije ukusno kao što je meso ovce. Iako ovaj hadis, spolješno značenje hadisa je suprotno tome. Jer je prvo spomenuta šta? Deva, da je najveća nagrada za nju. Kažu, kaže ima mali, kaže ne, meso ovce ukusnije i bolje. A ovi kažu jeste ukusnije i bolje, ali mesa deve i krave ima više. Jel u redu? Pa kažu vi imate ukusnije, ali mi imamo šta? Mi imamo više. U svakom slučaju tu je razilaženje znači, među islamskim učenjacima. Pa je kod imama Malika je najbolji ovan, potom jarac. A jarac je bolji od koze. Jel tako? A jarac je bolji od koze. I onda dolaze deve i onda dolaze krave. Kada je uzvišeni Allah zađer skupio Ismaila, ale i salam, kaže Ofedejnahu bi zibhin azim i mi ga iskupi smo velikim kurbanom. Kažu da je ovaj bio kurban šta? Krava ili deva? Ovan veliki je bio, pa kažu da je bilo nešto bolje da uzvišeni Allah iskupi Ismaila, iskupio ga šta? Time, nego nije bilo bolje ništa za kurban od čega? Od ovce, znači. I kažu, zaklao je poslanik, dva debela ovna Ima jedan hadis u kome se kažu da je ovca bolja, ali hadis je daif. Kaže Ibn Abdulber, nema taj hadis lanca prenosilaca i ne može se znači sa njim, ne može se sa njim dokazivati. Dobro, zašto je nazvan ovaj bi zibhin i Iskupili smo ga jednim velikim kurbanom. Kažu, ima predaj od Ibn Abasa da je rekao da je taj ovan u, u bio 40 godina. Pa je onda šta? Zaklan. I da je to ovan u stvari koga je zaklao sin, bolji sin Adem a.s. Za koga se kaže da mu je bilo ime Habil. Da ga je zaklao, da ga je primio žrtvu koga je uzvišen Allah primio. Pa ga je uzigao u džennet, pa je gajen u džennetu. Pa je nakon toga iskupljen kome? Jel, Ismailu, ali Isra. Allah ta'ala nema o ovome ništa vjerodostojnog poslanika sa Osanom. Imamo hadis u kome se kaže da je poslanik sa pitan o najboljem a, o najboljem, najboljoj žrtvi, pa je rekao ona koja je najskuplja kod njenog vlasnika, koja se najviše plati. A najviše se plati šta? Deva. Deva je bez sumnje najskuplja. Deva je naj... U svakom slučaju, kada je u pitanju hedi, na hađu je najbolja šta? Deva. Jer je na hađu ciljano da se što više siromasi koriste, a nema sumnje da je korist od deve veća nego korist od čega? Od ovce. Po spoljašnjem značenju hadisa, ovu nagradu, ovih pet stepeni, nema osim onaj ko se okupa petkom. Je tako? Kaže, ko se okupa petkom, potom šta? Ode u prvom, pa je ovo došlo, ko se okupa, to je šta? Jel uslov? Ko se okupa? Ko nauči, dobit će ocjenu. Ko nauči, proći će. Je li naučiti uslov? Jeste li nije? Pa jeste. Ko se okupa, Ko bude radio, dobit će platu. Ko bude, to je uslov. Pa ko se okupa, do, a da kažemo onaj ko se ne okupa da ima tu nagradu, nemamo argumente za to. Nemamo, znači, dokaza. I ovdje se kaže, a u jednoj se predaji kaže, eh da, koji je učinio hedi, kurban, ovce, ove, ove, kokoši ili jajeta. Kako je nazvana kokoš kurbanu ili jaje kurbanu? Kurban je u stvari sve Čime se Allah, jer kurban je došlo od glagola karrebe, je te karrebu, što znači približavati se Allahu azuđel. Pa sve čime se približavaš Allahu, to je u jezičkom opće značenju nazvano kako? Kurban, jer se time ti približavaš, tražiš kurbet od Allaha azuđel, znači njegovu blizinu ili njegovu nagradu, šta za ono što činiš. Pa je nazvano time, li? kurban. Iako u standardnom tom značenju ne može čovjek klati, kaže, jeste ljudi kolju ovce, ja ću, ja ću, ili ću vrapce, slično tome. Pa kada iziđe imam, posle šestog sahata shodno hadisu saije, tada se zatvaraju, znači, suhufi i meleki slučaju, znači, zikr. Ovi meleke što zolaze, braćo, to nisu hafava koji pišu čovjekova djela. To su posebni meleki zaduženi za šta? Tako da meleki imaju svoje zaduženja i pokori stvoritelju. Ibadu, kako smo učest spomenuli, ibadu mukremun, la jespikunehu bil kaul, vohom bi amlihi To su časni robovi koji ovaj radi po naredbi stvoritelja svoga i nisu mu nepokorni u tome, u tome pogledu. tako? La jasuna Allahe ma emarehum wa jefalune ma ju'merun kako je došlo u hadis, u, u, ajetu, u, u sure et-tahrim, jel tako? E, ovaj, da nisu nepokorni stvoritelju te bar kala onome što im naredi. Ovdje se kaže u jednom hadisu, da da dželesel imam, kada imam sjedne na mimber, zatvaraju se sohovi. A u hadisu koga imamo, ovdje na početku kaže se kada iziđe imam. Fe ida imam, kada iziđe imam. A ovdje se kaže kada sjedne. Kada iziđe imam i pođe u džamiju. Možda je džamija velika, pa dok prođe kroz džamiju i safome dok dođe, to ima vakta, jel tako? Da li je sada kada iziđe iz svoje kuće i pođe u džamiju, ili je, ili ulazi u džamiju, ili je kada sjedne. Znači imamo dva rivajeta. Imamo šta dva rivajeta. Šta vi mislite? Maja kad sjedne, lakše nam je, tako? Imamo više prostora. U pravu si tako. Kad sjedne. Jer kad imam iziđe, nejasno je kad iziđe. I da je bilo kad iziđe imam. Ovdje je kada sjedne je šta? Preciznije. precizira znači kada iziđe je globalno. Kada imam uđe u džamiju, završeno je. Ali misli se kada uđe u džamiju, šta kada sjedne na, na mimbar. I tada je završeno. Pa je jako bitno, znači, ovo, znači, opći jedan hadis, podvrgnuti čemu? Posebnom hadisu. A poseban je hadis koji kaže kada sjedne i one jasni. Iako je danas u mnogim džamijama u arapskom svijetu ima ima, ima posebna vrata gdje ulazi do mimbere. Jer to je jako teško, znači ako je džamija velika, ljudi se natiskaju, kod nas, alhamdulillah, između svake, između svake dvojice mogu još trojice sjesti po džamijama. Svako ono sjedi u rahatluku, jel tako? I ne doti Bog da ti nekoga dirneš da se malo pomjeri. Znači, čudesa se mogu vidjeti. Ti si živio kad dođeš u džamiju. Znaš koliko imaš ti mjesta svoga? Samo koliko si ti? A, 30 kvadratnih centimetara, to je tvoje. Gdje se možeš skupiti i sjesti. I što više ljudi ima, tebi se stišće. Nemaš ti prostora, tu ja sam došao prvi, neka si došao prvi, to ne je nikakvo Ti imaš samo mjesta i kad čovjek kaže pomjeri si, ti se možeš pomjeriti spiti pice, dužan da se sabiješ, jer to je Allahova kuća i svako ima pravo a nikako da čovjek dođe želi svoj nekakav rahatok i svoje mjesto, nema znači pravo. I zato mi je žao kada ponekad vidim ovaj, da se traži od čovjeka da se pomiri lijevo i desno i da vidite kako ljudi reaguju, kao da je on taj dio zakupio sebi, to je neispravno, ti dužan da se pomiriš ako i kako možeš. Dobro. Pa smo kazali, znači da je ovaj hadis šta? Da se može pomiriti i da se, da ovo zatvaranje suhufa biva kada? Kada imam, kada imam sjedne na, to je bilo nešto ukratko o hadisu. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وعلى آله